копали втрьох. Третім був лорд Домбо. Жак Антуан з Раймоном тулилися в затишку біля нарт, поклавши з невітряного боку обох тюленів, яких дуже швидко примело. Три лопатки не встигали змагатися з густим снігом. Вітер замітав яму і зводив людську працю нанівець. Матрос побіг до нарт і крикнув Допоможіть, вигрібайте лижами. Бельгієць і француз неохоче покинули свій хисткий сховок і пішли за ним. А незабаром виліз із собачого намету й Нансен, хоч той намет ще безсилово потів, не накачаний повітрям. Лордомбо став рачки і почав грибтись, кидаючи сніг собі поміж ногами, а його лопаткою тепер орудував Раймон. Жак Антуан і Нансен спочатку длубали сніг лижами, та це майже нічого не дало. Тоді вони теж поставали рачки і запрацювали рукавицями. Кругла яма почала глибшати і досягла колін. Обличчі й руки в людей страшенно змерзли, а по спинах уже збігав піт. Нарешті викоп сягнув до пояса. Жак Антуан і Макмілан лишились викидати сніг, змагаючись із вітром, а решта четверо почали ставити намет. Важкий прогумований брезент люто шарпався випурскуючи з рук, і потомлені люди ледве розіп'яли його в ямі, накривши обох своїх товаришів, які покидали лопатки, рачкували попід брезентом і забивали в кригу дюралеві пакільці. Потім звели підпору, і намет став схожий на гостроверхий чум. Головне було зроблено, але не все. Жак Антуан з лордом заходились накачувати стінки повітрям. Сектори поволі видувались і розпинали брезент. Намет врешті став схожий на велику чорну диню, поділену смужками опуклих скиб. Хлопці доти переходили від скиби до скиби, доки намет остаточно випружився і задзвенів, стійко сприймаючи удари вітру й снігу. Поперемусивши речі з нарт, усі шестеро влізли до середини і розглянулися. На підпорі яскраво горів ліхтар. У наметі здавалось тихо й тепло, хоча градусник, напевне ж, показав би мінус 25, коли не більше. Райман глянув на свій мішок, вивернутий до гори шерстю, і з похмурим єхидством у голосі сказав Тепле хутро. То був камінь у матросів город. У хутро понабивалося повно снігу, але він оптимістично відповів. Можемо помінятися, містере Олександр. Жак Антуан зміряв його насмішкуватим поглядом. Ви вирішили за нас обох? Чи збираєтесь ночувати з кимось іншим? Матрос ображено кинув мішок на сніг, узяв обіруч за край і почав тіпати. З хутра посипалися хмари паморозі та крупи. За кілька годин воно встигло вимерзнути. Цей секрет знали всі. І тепер матрос бачив, що найдужче карається англійський журналіст, який сьогодні мав своє власне обличчя. Хутро було пухнасте і зовсім сухе. Матрос вивернув мішок брезентом догори і байдуже сів на ньому. Всі мовчки повмощувались на своїх мішках, а Жак Антуан розвів примус. Голубий вогник різко сичав. Люди скидали рукавиці і гріли руки накачаю намет собак, сказав Нансен і заходився розшнуровувати двері. І цей нормальний людський голос мов би, збудив людей, повернув їм здатність розмовляти і дивитись один на одного. Коли Нансен упорався з наметом і повернувся назад, у бачку вже шкварчала розігріта тюленина. Цього разу вона здавалася смачнішою від оленячих відбивних. Сніг для чаю брали просто під ногами, і ледь присолоджена духмяна рідина сп'янила всіх шістьох. Очі в лорда Амбо посоловіли, і він знесилено схилився на матросове плече. Учора ввечері, коли лаштувалися на нічліг, Макмілан стомлено буркнув спатимемо вдвох. Але африканець несподівано ухилився від запрошення, неабияк здивувавши колег. У Південно-Африканській Республіці білі й кольорові сплять у різних готелях.